أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <clears throat> رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا قال الله جل شانه دولزي مويلي لكرايا kraja دروجين našeg druženja Što se tiče samog ovog predmeta sunnet, mnogo toga se još moglo kazati, bitnog, značajnog, međutim zbog skućenosti vremena nismo mogli. I na ovom današnjem zadnjem predavanju iz ovog jel, predmeta sunneta govorit ćemo još o nekim bitnim stvarima, prije svega e, da li je dozvoljeno prenositi daif hadise, odnosno hadise koji nisu autentični, nisu vjerodostojni pa ne može se za njih potvrditi da, su, da je poslanik Ali slatu kazao. Mi smo prethodno govorili da postoji a, da postoje hadis koji su sahih, vjerodostojni, postoje hadis koji su daif, slabi, nisu vjerodostojni i postoji hadis koji su apokrifni, meudu ili izmišljeni. Znači zna se da su izmišljeni, poslanik je uopšte nije kazao. A za daif se ne zna, je li poslanik to kazao ili nije. Ali na osnovu pravila ovih hadijskih učenjaka, taj hadis se ne prihvata, slab je, E Da li se smije prenositi ih hadis? Postoje dva uvjeta, koje koji, su, je bitno zapamtite, to je smije se hadis, ih hadis prenositi po dva uvjeta, Da nije iz oblasti akide, da nije iz oblasti akajda, vjerovanja. To je prvi uvjet i drugi je da se ne odnosi da se ne odnosi na fikske propise koji određuju halal haram. Znači ako u pitanju hadis daif koji nešto ohalaljuje ili oharamljuje ne smiješ ga prenositi, niti smiješ postupati po njemu. Jesu vam jasna ova dva uvjeta? Znači ako bi htjeli prenositi nekome daif hadis, možemo ga prenositi pod ova dva uvjeta. Da nije iz oblasti akide i da nije iz oblasti halala i harama. Drugo pitanje, da li se može postupati ili raditi po daji hadisu? Prošli put smo spominjali neke daji hadise, recimo. Ovaj, učenje sure El Vakija. Da je po tom pitanju biljenu da slab hadis. Po ovom pitanju se lema razilazi. Znači, da li se može postupati po daji hadisu? Po ovom pitanju se lema razilazi. Većina hadijskih učenjaka jel, je na stanovištu da je pohvalno da se radi po daif ili slabom hadisu, znači da je pohvalno da se radi po daif ili slabom hadisu, ali samo u nekim pohvalnim djelima. Znači, ako hadis govori o nekim pohvalnim djelima, recimo govori hadis o vrijednosti učenja Kur'ana, a pored toga postoji drugi hadis koji govori vjerodostojno o tome, jer potom hadis se može postupati. Ili hadis govori o vrijednosti sadake, a opće je poznato da je jel, sadaka, da se sadaka može, može davati, da je pohvalna. Ali i to pod određenim uvjetima postupanje po hadisu je isto pod određenim uvjetima. Pa i, jeli, zapamtite. Prvi uvjet je da hadis nije mnogo slab. Da hadis nije mnogo slab. Jer imate među hadisima hadis koji su slabi, malo slabi, koji imaju malu mahanu, imate hadise koji imaju veliku mahanu. Ako je znači hadis, hadis puno slab, Mnogo slab, ne smije se po njemu postupati. Drugo, <clears throat> da ulazi u neku osnovu vjeri. Da ulazi u neku osnovu vjeri. To jest da je vezan za neku osnovu vjeri. Kao što je recimo namaz, spovo zekat, hač. Da je vezan za tu temu, za tu oblast. Jer može biti hadis koji je ovaj, govori o nečemu što je uopće nepoznato među muslimanima, o nekom djelu. jel. I tri, da pri postupanju po ovome hadisu, da pri postupanju po hadisu ne vjerujemo da su to poslaniku, ali to osalam riječi. Nego ga trebamo uzeti s oprezom. Znači, ne smijemo biti ubijeđeni da su to poslanikove riječi. Nego uzimamo sa oprezom. Znači postoji mogućnost da je poslanik i rekao, postoji mogućnost da nije. Znači ovo su tri uvjeta postupanja po dajif ili slabom hadisu. Vi ćete naći u zbirkama tamo, Tirmizino, zbirci, evo Sune Saje isto izlazi, i u mnogim drugim zbirkama naćete nešto, u Buhari muslimu nešto naći. U zbirkama ili nekim, recimo Rijadu Salihin, piše daif ili slab hadis odmah ako hoćete da ga, da ga prakticirate, znači u praktičnom svom životu, morate imati na umove uvjeti. <clears throat> Treće pitanje koje ćemo danas obratiti jeste kako naći kompromis između dva vjerodostojna hadisa koji su su, suprotnog, upućuju na suprotno. Kako naći kompromis ili kako pomiriti dva vjerodostojna hadisa koji su kontradiktorni. Jedan govori treba, jedan drugi kaj ne treba. Jedan dozvoljava, drugi zabranjuje. Može se i to naći. Zato je bitno znači da propise vjeri ne učite iz zbirki hadisa. Propise vjeri ne može uzeti učitelj Buhari, muslimi, a ja našu Buhari. Ne može tako učiti vjera. E, to je samo zbirka hadisa, samo materijal nabacan. Onako vel. Zato treba razabrat, u klopice. To nađete u djelima, u drugim djelima, u fikhu, akidi i tako dalje. Kako postupiti ako nađemo dva hadisa? Jedan kaže da je dozvoljeno piti vodu stojeći, a drugi kaže da je, da je ovaj, poslanik Ali sam zabranio da se pije stojeći. Šta ćemo mi učiniti? A oba hadisa vjerodostojna, oba našu kod Buhari. Pod jedan ako postoji, pod jedan, ako postoji mogućnost kompromisa, dužnost je postupiti na taj način, ako postoji mogućnost kompromisa. Dužni smo postupiti na taj način. Postoji li kompromis između ova dva hadisa koja sam spomenuo? Poslanik Ali Slat Selam jedne prilike je zabranio da se pije stojeći, a njega vidjeli da pije stojeći. Može se naći kompromis. Poslanik Ali Salatu Veselam je zabranio da se pije stojeći. Poslije je sam pio stojeći da bi dokazao ashabima da je to dozvoljeno. Znači da nije zabranjeno nego, nego da je samo pokuđeno mekru. Razumijete? A da, da nema ovoga postupka onda bi ta zabrana bila haram. Bila bi na stepenu harama. Razumijete? Prvo je bilo da je poslanik Ali Salatu Veselam zabranio da se pije stojeći. Pa je on poslije sam pio stojeći, jel? da bi dokazao da je to dozvoljeno, da se ne radi o haramu, ali je pokuđeno. Druga stvar, znači, ako se ne, možemo, ako se ne može naći kompromis nikako, ne mogu se spojiti ova dva hadisa, postupamo na sljedeći način. Ako se ne može naći, naći kompromis, postupamo na sljedeći način. Prvo, trebamo tražiti da neki od hadisa možda nije slučajno derogiran, dokinut njegov propis. <clears throat> Znači, prvo gledamo da li je neki od hadisa derogiran, odnosno da li je njegov propis dokinut. Kako ćemo to znati? Kako ćemo znati? ćemo na osnovu drugih hadisa. Jer Rehislava Teslam je recimo u jednom hadisu zabranjuje da se posjećuju kaburovi ili da se posjećuju mezarluci. Pa kaže u drugom hadisu bio sam vam zabranio da posjećujete jeli, ovaj, mezarluke ili kaburove, ali vam sad dozvoljavam, posjećujete ih jer, to posjeća na ahiret. Recimo, našli smo da je onaj prijetvorni hadis derogiran. Međutim, ako ne možemo naći, stvar ako ne znamo, da je derogiran. <clears throat> Šta onda radimo? Onda gledamo da li se može jedan od hadisa ovaj, preferirati, to je dati, mu se prednost na drugi. Zbog toga recimo što je ovaj, ovaj bilježi Buhari, a onaj bilježi Budavud. Uvijek ćemo dati recimo prednost hadisu koji bilježi Buharija. <clears throat> Ili ovaj je se kraćim lancem prenoslaca, a ovaj se dužim, da ćemo prednost ovu. Znači uvijek ćemo tražiti, znači po, na e, nakon derogacije, ako ne možemo naći koji je derogiran, vidjet ćemo kojem bi hadisu mogli dati prednost, odnosno ocijeniti ga jačijim, vjerodostojnijim, ako možemo. ako ni to ne možemo, znači nijedan od ovih postupaka ne možemo, znači radi isti, isti hadis, iste jačine, iste vjerodostojnosti, a kontradiktor, šta ćemo? Kaže lema onda nećemo postupati ni po jednom od ovih hadisa. Onda nećemo postupati ni po jednom od ovih hadisa. Znači ovo je, ovo je znači redoslijed kako ćemo postupiti ako nađemo dva hadisa vjerodostojna kontradiktorna. Sljedeće pitanje, da li je sunnet, da li je sunnet samostalan širijetski izvor ili izvor širijeta? Da li je sunnet samostalan izvor širijeta? i da li ga možemo posmatrati kao samostalan izvor širijeta? Po ovome pitanju, znači, islamski učenjaci se slažu da sunnet, znači po ovom pitanju možemo podijeliti, ili tekstove suneta možemo podijeliti na tri vrste. Znači po ovome pitanju tekstove sunneta možemo podijeliti na tri vrste. Prva vrsta sunnet ili tekstovi sunneta koji potvrđuju koji potvrđuju kuranske propise, koji potvrđuju kuranske propise i sa njima se ne razlikuju ni u kakvim detaljima. I sa njima se ne razlikuju ni u kakvim detaljima. Recimo to su primjer hadisi koji naređuju namaz po zekata, tako. Kao što je kuranski ajte naređuju namaz po zekat. Ne ulazi u detalje. Obavljate namaz i jelte zekat. Isto imamo hadise koji isto tako naređuju. Obavljate namaz i jelte zekat. Znači to je prva, to je prva vrsta hadisa ili sunneta. Na primjer ovaj hadis Islam je sagrađen na, pet, na petero ili na pet stvari, na pet temelja. Pa nabraja na šehadetu, znači da nema Boga sem Allaha, da je Muhammed njegov poslanik, na obavljanju namaza, nam zekat i tako dalje. To su te vrste jeli, sunneta. <clears throat> zato ćemo u Kur'anu naći ajet salate, u atu zeke, Obavljate vas, dajte zekat. Isto ćemo to naći u sunnetu. Druga vrsta. Su oni hadisi koji pojašnjavaju kuranske propise. koji pojašnjavaju kuranske propise. Recimo, to su oni hadisi koji objašnjavaju kako se klanja, kako se posti, kako se daje zekat, kako se obavlja hađ i tako dalje. To je druga vrsta. Hadis koji pojašnjavaju općenite kuranske propise. U Kur'anu se naređuje namaz, ali se ne objašnjava kako se obavlja. Zato u hadisu imamo to kako se Treća vrsta hadisi treća vrsta hadisi koji donose novi propis koji Kur'an ne navodi. Znači dolazi sa novim propisom kojeg uopće u Kur'anu nema. Ni općenito, ni detaljno. To je primjer, znate neki primjer? Zna neko primjer hadisa koji dolazi s propisom, kojeg nema u Kuran, ali nas obavezuje jel, da postupamo po tom propisu. Jer je i sunnet ili hadis samostalna šerijesko pravni izvor. Imamo tu hadise, recimo, koji zabranjuju da čovjek oženi istovremeno i ženu i njenu tetku zajedno. Pošto znamo po islamu dozvoljeno imati četiri žene istovremeno i hadi zabranjuje da čovjek oženi znači ženu i njenu tetku, da bude oženjen istovremeno. kako islamski učenjaci gledaju na ove vrste hadisa, većina islamskih učenjaka, ovo je bitno, jel, većina islamskih učenjaka smatra da je sunnet neovisan i samostalan šerijetsko-pravni izvor. Znači da može doći sa propisom e, posebnim kojeg nema u Koranu nikako. Zašto to? Zato kad smo govorili prošli put o poslanikovom iđtihadu, pitanjima u kojima donosi propis, a u kojima nema objave Kur'ana, da tu poslanik ne može pogriješiti. Jer je na jedan način nadahnut od Allaha da donese propis koji je ispravan. E, i zadnje pitanje, derogacija Kur'ana sunnetom i sunneta Kur'anom. Derogiranje Kur'ana sunnetom i sunneta Kur'anom. Skućili smo s vremenom, pa ćemo to ukratko kazati. Znate šta je derogacija? Kad jedan propis dokine drugi. Prije važio jedan propis, Allah objavi drugi ajati dokida onaj propis. Stavlja ga man važnosti van, van ovaj, kako se kaže tu, pravnoj terminologiji. Ima malo pravnika ovdje. Malo upravnika. Onaj koji je bio vrijedi onaj koji je... Znamo, kako se to kaže u pravnoj terminologiji? E, van snagi. Stavlja ga van snagi. E, to je na engleskom, ja to ne razumijem. E, dobro. Znači, nema razmoilaženja kada je u pitanju derogiranje Kur'ana Kur'anom. Tu se niko ne razilazi među islamskim učenjacima. Znači, ajet može biti jedan da važi i poslije Allah objavi drugi dokine ga. Mada ostane tekst ajeta u Kur'anu. Dalje, drugo pitanje, derogacija sunneta Kur'anom. Da li Kur'an može derogirati sunnet? Isto većina islamskih učenjaka Većina islamskih učenjaka je na stanovištu da može i da je takva derogacija dozvoljena. Navešću primjer, ukratko da ga znate, možete ga primjer ovaj, da su muslimani u početku klanjali, okretali se prema gdje? Prema kucu u Jerusalemu. To je bila kibla. A ima li o tome ajet? Nema, nema ajet o tome. Ima, je derogirao ovaj propis. Znači ovo je bila poslanikova praksa. Jel? bez ajeta. Znači, okretao se prema kucu. Međutim, došao je ajet jeli, koji dokida tu praksu i kaže da se okreću prema, prema Meki i prema Keabi Meki. Ono pitanje koje je sporno ovdje jeste da li sunnet može derogirati Kur'an. Ovo je pitanje najspornije, međutim ono je i najbitnije. Da li znači sunet može derogirati Kur'an? Različno se lema po tom pitanju, naravno. Po tom pitanju se lema razilazi, jel? Hanefijski učenjaci smatraju da samo mutevatir hadis, šta je sam to, jel? Na mutevatir hadisi mogu derogirati Kur'an. Na mutevatir hadisu jedna vrsta hadisa koji su preneseni sa toliko jeli, prenosilaca u svakoj generaciji da se ne može posumnjati u njihovu autentičnost, vjerodostojnost. To je mutevatir, znači na stepenu 100% siguran. oni smatruju da može, jel? I navode kao dokaz da je znači hadis mutevatir koji govori o do, o dozvoli potiranja za vrijeme abdesta po čarapama ili po, po mestvama, da je on derogirao ajet o abdestu kojim se trebaju oprati noge. Međutim, nije to ovaj, ovo obrazloženje nije ispravno. Zbog čega? Zbog toga što ovaj hadis koji dozvoljava da se potiru noge ili čarape pre abdestu, on samo izuzima jedan dio iz ovog ajeta. Uopće nije derogirao ovaj ajet. To je znači stav hanefijskih učenjaka, po nekima isto navode se i, i ovaj, neki šafijski učenjaci, međutim većina islamskih učenjaka, ovo je bitno, većina islamskih učenjaka je na stanovištu da sunnet ne može derogirati Kur'an, bez obzira radilo se o mutevatir ili nekim drugim hadisima. Znači, većina učenjaka, učenjaka jeli, islamskih je na stanovištu da sunnet ne može derogirati ili dokinuti Kur'an. Zbog čega? Zbog čega? Sad ćemo vidjeti zbog čega. Zato kaže što uzvišeni Allah kaže, jel? A'udhu billahi min shaitan rajim. Ma nansakh min ayatin wa nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jel? Šta kaže uzvišeni? Mi ni jedan propis ili ajet ne promijenimo niti ga u zabora potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Pa kažu ovi koji su zastupnici ovog mišljenja, sunet nije kao Kur'an, a niti je bolji. Kada uzvišen Allah, kaže, mi niti jedan propis ne promijenimo, niti ga u zabora potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu. Ovo je bitno, bolji ili sličan, a sunet nije ni bolji, niti je sličan Kur'an. Kur'an je iznad suneta. Kur'an je Božja riječ, Božja objela. Također, ako bi kazali da se Kur'an može derogirati sunnetom, onda bi otvorili vrata neprijateljima Islama koji, koji bi kazali, koji bi našli mahanu, jel? Mahanu Islamu i kazali da poslanik sam od sebe mijenja Kur'an. Dakle, vidio na iPhone dokinu ga, ne može tako, To je isto dokaz onih koji zastupaju mišljenje. na osnovu ovih jel, dokaza, Allah opet najbolje zna, ispravnije mišljenje da se Kur'an ne može derogirati sunet. Ne može, jer nije Kur'an na istom stepenu kao i sunnet. Na istom stepenu, s obzirom da je Kur'an Božji govor, znači i značenjem i izrazom od Allaha, a sunnet je ono što je poslanik Ali sam govorio, jer njegova praksa je tako. Ima dosta drugih, jeli? Zapišite ove ajte da znate gdje su. Ovaj prvi ajet je sura El Bekara 106. 106. ajet. A drugi ovaj ajet koji nisam spomenuo sura Junus 15. pa ih nađite u prijevodu. Pročitajte. Sura Junus 15. ajet. Znači ovdje je bitno da se Kur'an ne može derogirati sunetom. ovim završili. Molim uzvišnjeg Allah subhanahu da nas poči našoj vjeri, da nas učini iskrenim. Ako ima ko pitanja, bolje. Prije pitanja samo dobili smo mi pitanja od sestara, kaže obećali ste nam CD-ove sa svim predavanjima. Te CD-ove nismo sad mogli snimiti zajedno sa ovim predavanjem i odmah, i odmah vam podijeliti. Znači to je nemoguće. Sutra, inša Allah, kad bude test, mi ćemo se potruditi da dobijete te cd Jel ima pitanja za predavača? I ostanite na svojim mjestima, znači, sad ćete dobiti ove skriptice iz predmeta hadisa. Znači, podijelit ćemo vam ove skriptice iz predmeta hadisa. Skriptice? Skriptice? Evo je. Sam kopirao, malo ne znam kako. Sve. Samo malo, evo imamo pitanje, samo malo. Ovdje imamo neke trgovce, vjerovatno. Kolika je zarada dozvoljena prilikom trgovine? E, nije određeno. Nije određeno. Samo se malo Procenat dozvoljeni procena zarade pri trgovini nije određen. U zavisnosti je od oko različitih okolnosti. Možemo mi prodati 10% skuplje, možemo 50%, možemo 100%, možemo 200%. Znači nije određeno. To je osnovno pravilo, osnovni propis, s tim da ovaj, e, u izuzetnim situacijama, vanrednim okolnostima, e, poglava ili vođa ili vlast u određenom mjestu mogu ograničiti, ograničiti cijene cijene ako one prelaze jednu normalu i time ugrožavaju stanovništvo ili kupovnu moć stanovništva. Ima li još pitanje? Ako nema, molim Allah subhanahu